Tiana Primera Hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana Primera Hora. L'informatiu d'aquest dijous es fa ressò dels canvis en la direcció de l'agrupació artística del Casal. Tot seguit repassem aquesta i altres notícies en titulars. Música Canvi generacional a la Junta Directiva de l'Agrupació Artística del Casal. Un dels joves integrants de l'entitat del tianenc Enric Monreal ha passat a encapçalar l'agrupació. Monreal relleva Femerlos, que havia estat al capdavant durant els últims anys. Els divendres d'estiu tornaran a ser sinònim de jazz a Tiana i és que el pròxim 6 d'agost arrenca al nostre municipi el Festival de Jazz i altres músiques que enguany arribar a la vintena edició. Entre els artistes convidats s'hi troben les formacions Susana Sheiman Quintet o Gumbo Jazz Band. Cap ajuntament deixarà de rebre recursos del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat, conegut com a nou Pla Zapatero, malgrat el conflicte de competències que ha obert la Generalitat presentant un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional. Així ho ha manifestat el conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs. I les nits de música al Jardí Lola Anglada s'acomiaden aquest dijous de la mà de BCN Brass Ensemble. La formació portarà a la nostra vila el projecte Ressons, que proposa un viatge sonor a través del temps. I és que el repertori es basa en peces i fragments que han tingut un gran ressò al llarg de la història de la música clàssica i contemporània. Tiana, primera hora. ...noticias... Canvi generacional en la junta directiva de l'agrupació artística del Casal. Un dels joves integrants de l'entitat, el tianenc Enric Monreal, ha passat a encapçalar l'agrupació. Monreal relleva Femerlos, que havia estat al capdavant durant els últims anys. La resta de la junta directiva la conformen des d'ara Cristina Comas com a vicepresidenta, Jordi Soler com a secretari, la tresoreria a càrrec de Rosa Gil i Albert Freixas exercirà de vocal. Les línies de treball que estableix la nova junta directiva de l'agrupació artística de del casal passen d'una banda per una major previsió i organització, tal i com explica el nou president Enric Monreal no és que abans es feia malament perquè eren uns altres, no? perquè el, el nucli actiu, diguéssim, uns altres mateixos, no? i aleshores el que passa és això que, que potser ens, ens revenjàvem una mica no? en aquest sentit, i ara doncs, hem dit, bueno, ja que agafem i ja comencem a fer les directrius no, de l'entitat, doncs ja també replantegem una mica tot això. Bàsicament és, és el que diem, no? coordinar una mica i ja està, no? perquè en aquests anys ha anat funcionant i ha funcionat molt bé, i ara doncs, si seguim igual doncs, seguirà funcionant bé, però doncs si a més a més afegim això no, pot funcionar millor. D'altra banda, la projecció de l'entitat és també una altra de les línies de treball que marca la nova Junta, a fi de donar-la a conèixer als nous tianencs i possibilitar la captació de més integrants. Enric Monreal ha explicat per on passa aquesta projecció. Sí que fer teatre al teatre, no? però també intentar muntar alguna fora del teatre, no? i aprofitant potser dies assenyalats, no? sortir al carrer i que se'ns se vegi i fer alguna cosa, no? alguna cosa pròpia, a més a més. Crec que siguin coses senzilletes, no? però que tinguin tinguin una base teatral, perquè és el que nosaltres oferim, i que la gent pugui veure i potser la gent ens veu i el que estem fent és que hi vingui més gent també, no? que això també és important. Un altre dels objectius de la nova junta directiva passa per organitzar tallers interns per formar directors teatrals. Es tracta de despertar la inquietud de molts dels integrants a fi que s'animin a dirigir alguna de les obres de l'agrupació artística. Aquests són els eixos principals que ha establert la nova junta directiva, tot i que es començaran a treballar intensament a partir del pròxim setembre. Serà aleshores quan es concretaran els aspectes necessaris per materialitzar aquests objectius. Música Close your eyes. Els divendres d'estiu tornaran a ser sinònim de jazz a Tiana i és que el pròxim 6 d'agost arrenca el nostre municipi el Festival de Jazz i altres músiques que enguany arriba a la vintena edició. Entre els artistes convidats s'hi troben les formacions Susana Sheiman Quintet o Combo Jazz Band. Qualitat, intimitat i molta música és el que ofereix aquesta iniciativa que segueix coordinant Quim Garcia i l'Ajuntament de Tiana. Garcia ha reconegut que el pressupost és un condicionant important a l'hora de mantenir la quantitat de les propostes propostes. S'ha fet molt difícil poder fer una programació eh, del llistó del que parlàvem abans amb el tema del pressupost. Es va baixar ja fa uns anys i més ara està congelat, no per mala gestió de l'Ajuntament, sinó perquè, perquè les coses estan com estan. Però tenim sort de que hem pogut fer de més i de menys i, i aconseguir que es mantingui això. Hem tingut que també suprimir algunes sessions, abans en feien més. Eh, el que interessa és mantenir aquest llistó i aquesta com ben dir, com es va fer ja fa molts anys, es va canviar el d'altres músiques, que tingui aquest punt de variació, encara que aquest any està bastant molt enfocat tot en el jazz. Com l'any passat, els concerts es portaran a terme en dos espais diferents del poble, a la plaça de la Vila i al Casal de Tiana. La formació encarregada d'obrir el festival serà Susana Sheiman Quintet, que de la mà de la portentosa veu de la cantant farà un recorregut pels diferents registres de la música negra, passant pel jazz, el sul o el swing. Al pati del Casal acollirà l'actuació. Divendres següent i també al casal serà el torn de la formació Diapa Swing, una de les propostes més originals del festival. En dona més detalls Quim Garcia. És un grup a capella diguéssim, de la línia d'un grup que ja va estar aquí alguns anys, que va triomfar molt, que es deia No Comer, que fan allò, tenen uns punts d'humor i tenen també una mica de, de balls muntats, de coreografies, diríem. Però llavors ho fan molt bé, són, és molt amè, i, i toquen ja, o fan músiques de, de, de grups de pop, de cantants coneguts, tot veus, tot, tot, és, tot són veus. Rush, L'estil grup del jazz vindrà de la mà de Shark. El pròxim 20 d'agost, la formació s'instal·larà a la plaça de la Vila per oferir un repertori enèrgic i influenciat pel fang. Amb un estil més agressiu que el jazz primigeni, serà una mostra de l'evolució que ha experimentat aquesta música. Una altra de les apostes singulars d'aquesta vintena edició arribarà el 13 d'agost de la mà de Jazz on the Beach, i és que la seva recepta musical es basa en músiques de Johann Sebastian Bach i està oberta a la improvisació. La plaça de la Vila en serà l'escenari. Ah. I la Cluenda arribarà el pròxim 3 de setembre al Casal. Anirà a càrrec de Gumbo Jazz Band. La banda, formada per sis músics de reconegut prestigi en l'àmbit estatal, transportarà els espectadors en el temps fins l'estil més primigeni del jazz. Tiana Primera Hora. Un conveni de la Diputació de Barcelona i l'àrea metropolitana permetrà articular un pla de mobilitat coherent per tot el territori que s'adapta al signat l'any 2007 a Montgat. El nostre company Marc Ostrell ens dona tots els detalls. El Pla Metropolità Urbà de Montgat va ser elaborat amb la Diputació de Barcelona ara fa 3 anys i continuarà vigent tot i el conveni. De fet, el futur Pla Global de l'àmbit metropolità tindrà en compte els punts que apareixen en aquest estudi per desenvolupar les polítiques de mobilitat des d'un àmbit global. La connexió entre dels barris de Montgat, un municipi amb una orografia complexa, és un dels punts amb els quals més ha incidit el govern local en els últims anys. En aquest sentit, cal destacar algunes actuacions, com ara les zones 30 o eixamplament de les voreres. Tant en el Pla Metropolità Urbà del 2007 com en els futurs plans metropolitans, es prioritza la mobilitat a peu o en bicicleta i un bon servei de transport públic que aproximi barris i poblacions de l'entorn, una de les reivindicacions històriques dels usuaris. L'alcalde de Montgat, Jordi Ràmia, destaca la importància d'un estudi amb el qual els tècnics de la Junta l'Ajuntament basarà la seva línia de treball amb els responsables de l'àrea metropolitana en els propers anys. Nosaltres aportarem a l'estudi de mobilitat que, que vam fer amb la Diputació en, en, perquè d'alguna manera eh, serveixi de document en l'àmbit de Montgat perquè puguin estudiar-ho i d'alguna manera aplicar-lo en l'àmbit de la, del transport metropolità i de la mobilitat metropolitana. En aquest cas hi ha una, un element que és comú que és la Diputació de Barcelona i com que nosaltres ja vam fer aquest estudi de mobilitat amb la Diputació i la Diputació és la que signa aquest conveni amb l'àrea, doncs nosaltres d'alguna manera tenim un document ja molt important fet l'any 2007 que reflecteixi així, quina és la mobilitat que en aquest sentit doncs, eh, amb la Diputació de Barcelona vam estar treballant. Després d'aconseguir pacificar la Nacional 2 al seu pas per Montgat i l'inici de la redistribució dels espais interiors del municipi, l'austeritat dels pressupostos municipals condicionaran les actuacions en els propers anys. Malgrat les dificultats econòmiques, Jordi Rami es mostra satisfet de les actuacions realitzades en els darrers anys a Montgat. Amb els darrers anys doncs, s'han doncs, fet forces actuacions, sobretot en vials de comunicació i d'alguna manera amb actuacions concretes a diferents barris barris que també tenim dintre d'aquesta orografia barris situats doncs, amb cotes eh, doncs, difícils i complicades, que aquests darrers anys s'han fet, jo diria, que actuacions puntuals en el sí dels diferents barris amb dificultats de mobilitat i després també en l'àmbit global de municipi interrelacionant doncs, amb vials de comunicació doncs, barris en referència a aspectes relacionats amb la mobilitat del municipi veí, les obres a l'estació de Montgat Nord avancen a bon ritme i el consistori preveu que s'hagin enllestit a finals del mes de setembre. Cap ajuntament deixarà de rebre recursos del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat, conegut com a nou Pla Zapatero, malgrat el conflicte de competències que ha obert la Generalitat presentant un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional. Així ho ha manifestat el conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Aussàs, qui ha afegit que amb aquest recurs es tracta d'evitar que succeeixi el mateix en un futur. No hi ha cap municipi, cap ajuntament del nostre país que, que deixarà de percebre cap eh, recurs econòmic en funció doncs, d'aquesta doncs, planificació, però sí que es tracta és d'evitar que hi hagin planificacions futures d'aquestes característiques sense tenir en compte el govern del país, el govern de la Generalitat, que és qui té les competències en matèria de cooperació local. Auge ha assegurat que amb el fons anticrisi destinat directament als ajuntaments, l'Estat envaeix les competències de la Generalitat en matèria de cooperació local sense en tenir en compte compte les planificacions fetes pel govern català. La impressió que l'Estat té els diners, oi?, té els recursos econòmics, i amb els diners, amb els recursos econòmics, el que fa és inundar les nostres competències. No han tingut en compte la planificació, no han tingut en compte la col·laboració, la programació, eh, i per tant és això. Es hagués pogut fer molt millor si l'Estat volia invertir aquests diners a Catalunya i als municipis catalans. Està molt bé que es faci, però d'acord amb la Generalitat per mirar d'encertar-la, per garantir el compliment de les competències, però per encertar-la molt millor també. Auges ha explicat que el govern s'ha decantat definitivament per recórrer la possible inconstitucionalitat de les ajudes de pla Zapatero davant la impossibilitat d'arribar a un acord amb l'Estat. El Consell de Ministres va aprovar el decret del Pla a l'octubre del 2009. En aquest període, Governació ha fet diverses crides per definir amb l'Estat espais de col·laboració i fixar així conjuntament la convocatòria a Catalunya i la destinació d'aquest nou fons estatal pel món local. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. Aquest dimecres s'ha inaugurat la nova planta de residus del Maresme que té capacitat per tractar 190.000 tones de brossa a l'any. Els residus que arriben al centre en la fracció rebuig se sometran a un tractament mecanico biològic que permetrà recuperar els materials aprofitables i també separar la matèria orgànica. A més, els residus no reciclables es convertiran en electricitat, biogàs o material per la construcció. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baldassà, ha inaugurat la instal·lació de la qual ha destacat el seu seu caràcter pioner a nivell estatal. L'obra ha costat més de 80 milions d'euros, tots finançats per la Generalitat. I també la Generalitat ha declarat festa patrimonial d'interès nacional les Santes de Mataró. La capital del Maresme no es volia conformar sent catalogada com a festa tradicional d'interès nacional i ha lluitat per aconseguir el reconeixement màxim de festa patrimonial. No només la festa, sinó també la missa de mossèn Blanc, la família Robafaves, amb gegants i nans inclosos, i per últim, un dels actes que aquests també protagonitzen, com és la dormida que es fa a l'Ajuntament després de sortir les figures. I els restauradors de la Rambla de Badalona volen un passeig més dinàmic. El col·lectiu coincideix que les obres, que van finalitzar ara fa dos mesos, han suposat una millora important, però creuen que encara s'hauria d'anar més enllà. Alguns propietaris estudien fins i tot unir esforços per dinamitzar el passeig amb música i espectacles d'animació pels més petits, entre d'altres propostes. Tiana, primera hora. Notícies. Les nits de música al Jardí Lola Anglada s'acomiaden aquest dijous de la mà de BCN Bras Ensemble. La formació portarà a la nostra vila el projecte Ressons, que proposa un viatge sonor a través del temps. I és que el repertori es basa en peces i fragments que han tingut un gran ressò al llarg de la història de la música clàssica i contemporània. Una recepta variada pel que ha de ser el punt i final d'aquesta edició de les nits de música al Jardí Lola Anglada. Ionut Podgoreano és un dels integrants de la formació. Són obres muy, muy, muy conocidas como de, de Mozart, eh, Rondola Turca, hasta eh, Libertango de Piazzolla, por ejemplo, que toda la gente conozca, y son arreglos que también los hemos hecho nosotros y algunos, Para, porque no es fácil encontrar arreglos para cuatro instrumentos de metal. BCN Brass Ensemble és un quartet de ben metall que reuneix joves músics residents a la ciutat de Barcelona. Està format per una trompeta, una trompa, un trombó i una tuba. És en aquest sentit que molts dels temes que s'interpretaran han hagut de ser arranjats i adaptats per aquests instruments i també per passar-los pels sedes del quartet. pot corear. Hay muchos ensembles creo, o antes yo cuando hacía ensemble, claro, como es de metal, toda la gente tocaba como tocaba un, un instrumento de metal, ¿no? Muy fuerte y muy fuera y muy pero es muy raro, pero en el mismo momento muy bonito de que los cuatro, eh, como habéis escuchado ahora la Turca, también intentamos siempre eh, adaptarnos al original, digamos, o a la música original. Intentamos buscar lo que es la música y no lo que es tocar bien un instrumento de metal. Tots quatre músics tenen darrere importants formacions que els avalen. L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i l'Orquestra Simfònica del Vallès de Sabadell. El repertori d'avui està pensat per tot tipus de públic, tant per petits com per grans. El concert tindrà lloc a partir de les 10 de la nit al Jardí Lola Anglada. Thank L'Hora del Conte torna aquest dijous a la Biblioteca Can Baratau. El cicle d'aquest mes de juliol es dedica al cel i tots els elements que el conformen. En aquest marc, aquesta setmana, la història protagonista serà la Mariona i el Soltris. La Conte Conte Gemma Bernabé s'encarregarà de l'activitat a nivell visual és molt maco i a més que res la imatge. I, i, I com diu el títol, la Mariona i el sol trist, el sol està una miqueta trist, llavors la Mariona troba la solució perquè no estigui trist. Com que està tristet, explica'm de manera molt emocional, o si més no, és una, és una interpretació infantil, eh, o si més no cadascú pot fer la seva interpretació, però físicament explica el que és un eclipse. El conte de la Mariona i el Sol Trist serà només el punt de partida de la resta d'històries que també s'explicaran a l'hora del conte d'aquest dijous. L'activitat seguirà amb el conte On ha perdut la lluna al riure i en Fly i l'Arc de Sant Martí. Fa dos anys que l'hora del conte s'allarga fins al mes de juliol, doncs abans es posava el punt i final a l'activitat al mes de juny, coincidint amb l'inici de les vacances escolars. Tot i així, des de la biblioteca reconeix que durant aquest mes descendeix el nombre d'assistents fins a una mitjana d'una quinzena de nens i nenes per sessió. Malgrat tot, l'hora del conte és una de les activitats més consolidades de la biblioteca Can Baratau amb prop de 12 anys de trajectòria. Aquest dijous, la sessió començarà, com és habitual, a partir de les 6 de la tarda. L'entrevista. BSN Brass Ensemble convida aquest dijous els assistents a les nits de música al Jardí Lola Anglada a fer un viatge sonor a través del temps i ho farà a través de Ressons, un projecte de música de cambra amb peces expressament arranjades i adaptades per aquesta formació. Els que vulguin gaudir d'aquesta singular aposta poden fer-ho aquest dijous a partir de les 10 de la nit. I per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a Yonut Podgoreanu, membre d'aquesta formació de BSN Brass Buenos días, Jonut. Hola, buenos días. Pues primero de todo, y para aquellos que nos conozcan, ¿cómo podemos definir BCN Brass Ensemble? Eh, pues depende de qué punto de vista, claro, porque nosotros primero somos cuatro muy buenos amigos que nos conocemos, eh, aparte de que yo y Pep eh, somos colegas en la orquesta, en el Gran Teatro del Liceu luego con los otros, entre ellos nos conocemos así y un día decidimos a hacer un ensemble porque nos hemos dado cuenta de que tenemos la misma idea de empezar la música y empezar la, me entiende, la manera de tocar, porque aparte de ser un ensemble, yo creo que es difícil de hacer un ensemble de metal, diré yo. Hay muchos ensembles de metal, pero mm, no creo que es fácil encontrar cuatro, cinco o seis personas que piensan de la misma forma. Y es eso, el BCN Brass Ensemble. <laughs> Claro, y precisamente porque todos los instrumentos son de viento metal, supongo que eso debe ser una característica muy peculiar de vuestra formación, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, y cuando, cuando digo que pensamos igual, yo creo, pero esta es, mm, es mi idea, que, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos ensembles, creo, o antes yo cuando hacía ensemble, claro, como es de metal, toda la gente tocaba como tocaba un, instrumento de metal, ¿no? Muy fuerte y muy afuera y muy... Pero es muy raro, pero en el mismo momento muy bonito de que los cuatro eh, como habéis escuchado ahora la Turca, también intentamos siempre eh, adaptarnos al original, digamos, o a la música original. Intentamos buscar lo que es la música y no lo que es tocar bien un instrumento de metal. Claro, porque hablemos un poco de vuestro repertorio. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, de momento tenemos eh, este Resons, que, <clears throat> bueno, hemos buscado algunos arreglos de obras muy conocidas. Eh, pero claro, de aquí mm, pensamos también cambiar y pensar en música moderna, por ejemplo eh, buscar otras obras nuevas. Caracteriza, el refrán se caracteriza en eso, que son obras muy, muy, muy conocidas, como de, Mozart, eh, Rondola Turca, hasta eh, Libertango de Piazzolla, por ejemplo, que yo creo que toda la gente conozca, y son arreglos que también los hemos hecho nosotros y algunos, ¿no? Para, porque no es fácil encontrar arreglos para cuatro instrumentos de metal la formación en que vamos a tocar el, eh, en Tiana, por ejemplo. Claro, debéis de adaptarlos un poco, pues precisamente a, esos cuatro instrumentos de viento que conforman vuestra formación, vaya. Exacto. Que normalmente el, el ensemble clásico de metal es un quinteto, entonces ahora en el cuarteto nos falta una trompeta, digamos, pero claro, entonces podemos arreglarlos y poner algunas voces en la trompa o, el trombón toca lo que toca la trompa y luego la trompa toca, ¿me entiende? Pero yo creo que ha quedado muy bien y, incluso de las grabaciones que a veces nos estamos grabando porque estudiamos así y incluso a veces suena suena mejor digo yo más lleno no sé es muy raro, pero creo que es la ley de la acústica, no sé, de dónde De sí. Y además una receta musical muy variada, porque nos comentabas que tocáis desde, el tango, desde un tango de piachola hasta una pieza de Mozart. Por tanto, estamos hablando de una, de una apuesta muy dispar, ¿no? Muy distinta. Eh, exacto, exacto, exacto. ¿Esa también es un poco la intención de este proyecto Resons? Sí, sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Porque yo creo que toda la gente conoce la Turca, pero claro, no nos podemos quedar, no podemos tampoco pensar en tocar para el público una hora solo de Mozart y mm, no lo sé qué más, ah, compositor compositores muy muy conocidos. Hemos pensado también en temas así. Y bueno, ya no quiero dar <laughs> detalles porque quiero, quiero, que sea <laughs> una sorpresa también, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Pero hay, hay bastantes cosas, llegamos hasta jazz eh, y, ya se verá. Sin embargo, lo que sí que nos queda claro es que esta oferta que vais a ofrecer esta noche aquí en Tiana eh, sí que va a permitir a los asistentes hacer un recorrido musical bastante interesante, ¿no? Y sobre todo variado. Yo creo que sí. Y por eso eh, ya tengo muchas ganas de tocar esta noche porque porque sí que tiene mucho sentido. Hemos trabajado muchísimo el programa, pero no solamente a tocarlo y a tocar bien juntos, sino también eh, las obras hasta, hasta, que, hemos, hasta que hemos concretado el proyecto de Resons ha durado un poco, ¿no? Porque no, no es fácil. Hay muchas obras conocidas, pero hay que saber cuándo meter la obra de Mozart, cuándo meter un tango, cuándo meter. Entonces yo creo que ahora sí que está eh, es, es, muy está ya concretado todo muy muy bien y creo que va a quedar muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha el proyecto Resons? Pues el Resons lleva desde mm, momento octubre, octubre o noviembre de, 2009. Es relativamente joven entonces. Sí, sí, sí, sí, Pero bueno, yo creo que es joven, pero por, lo joven que es hemos trabajado <laughs> bastante. Entonces ahora ya yo creo que ya estamos pensando en, cambiar un poco también, en cambiar los de y buscar otros. Bueno, claro que el Resons se va a quedar como, como uno de nuestros proyectos, pero mm, que, tenemos que seguir trabajando y con, con esta ilusión, ¿no? De, de hacer tocar nuestros instrumentos como si fueran <laughs> instrumentos de cuerda, por ejemplo. Me hablabas de que Resons ha hecho una apuesta clara por eh, ofrecer una variedad musical, pero supongo que también habréis escogido el repertorio en función precisamente de vuestra característica principal de la formación, que es que precisamente todos los instrumentos son de viento metal, ¿no? Sí, es verdad, por supuesto, por supuesto, por supuesto, no se puede tocar todo, pero, pero sí, tiene razón, sí. Y supongo que también pasaréis precisamente por eso eh, estas piezas un poco por la esencia de, de BCN Brass Ensemble, ¿no? Un poco darle vuestro toque personal. Exacto. ¿Y cómo se podrá apreciar ese toque personal? ¿Cómo se puede apreciar? Sí, ¿en qué se caracteriza? Pues hemos escuchado rondola turca, ¿no? Un poco en el fondal, ahí se oye claramente de que el trompeta eh, le caracteriza muchísimo la virtuosidad y eso lo tiene lo tiene claro, por ejemplo. Pero claro, cada uno creo que tiene alguna calidad así de pero más importante para nosotros es la, la calidad del grupo en general, que yo sinceramente hemos recibido también algunos profesores de, conservatorios, por ejemplo, de París, nos han dicho que tenemos esto que pocos grupos tienen de, mm, de, no, ni sé exactamente cómo explicar, porque claro, como soy metal, de no ser demasiado agresivos y de intentar siempre hacerlo en conjunto y más bonito, que yo eh, creo que en estos tiempos es bastante difícil para un metal. Y además tenéis detrás dos formaciones muy importantes que os avalan, que es precisamente la orquesta del Liceo y la orquesta Sinfónica del Vallès, ¿no? Eh, exacto, exacto, exacto. Que supongo que eso también os ha dado una experiencia musical considerable. por supuesto, por supuesto. Y que precisamente se va a, ver reflejada, vaya, esta noche, ¿no? Sí, exacto, exacto, por supuesto. Por ejemplo, con el Gran dice ya uno de los proyectos puede ser también, pueden ser áreas de óperas también muy conocidas, que ya no se va a llamar Resons, pero se puede llamar ópera, por ejemplo. Bueno, son cosas que las tenemos en la cabeza, pero de momento aprovechamos y, y disfrutamos de Resons y, ya veremos luego. Hablábamos antes de cuánto tiempo llevaba en marcha el proyecto Resons, pero ¿cuánto, lleva en marcha, cuánto tiempo lleva en marcha también BCN Brass Ensemble? Bueno, sí que lleva mucho más, porque empezamos, de hecho, empezamos con, con un concurso, sí, que ahora sinceramente no me acuerdo cómo era, pero éramos en trío, era solo trompeta, trompa y trombón. Y ganamos un premio y entonces eh, intentamos, intentamos buscar y arreglos, pero claro, para trío es mucho más difícil y, eh, hay muchas cosas contemporáneas que están bien, pero depende del público. Y entonces eh, hemos pensado de nombrar el, trío en vez de trío ensemble y un muy buen amigo nuestro, el tuba, el tubista, Juan Batista, eh, bueno, hemos hablado y hemos decidido de convertirlos en un cuarteto, pero Ensemble en general, ¿no? Lo quiero decir porque, porque igual en los proyectos de futuro también habrá seis personas en vez de cuatro, ¿no? que la base es de cuatro, es otra cosa. Pero bueno, entonces me estaba preguntando desde cuándo. Pues hace justo un año y, un mes. ¿Y por dónde pasan vuestros proyectos de futuro? Nuestros proyectos de futuro. Uf, eh, no sé si es <laughs> confidencial o no. No, es broma. Pues eh, ahora ya vamos a intentar salir también de aquí, porque yo como soy de Rumanía, por ejemplo, tengo algunos proyectos ahí. También tenemos un poco de contacto en, en Japón y intentamos ir allá. Y, así de conciertos aquí, claro, lo, lo, importante es para nosotros trabajar y seguro que estoy segurísimo de que si seguimos trabajar así con esta ilusión, los conciertos a eh, salir de sí mismo. abrir fronteras, vaya. Exacto. <laughs> De acuerdo, pues nosotros hemos querido hablar con Yunut Podgoreanu, que és precisamente uno de los integrantes de BCN Brass Ensemble. Recordem doncs, que a partir d'aquesta nit, a partir de les 10, als Jardins Lola Anglada, doncs podrem, podreu gaudir del repertori musical de BSN Brass Ensemble. Doncs moltes gràcies, Yunut Podgoreanu, i hasta otra. Gracias a usted. Hasta luego, buenos días. Gracias. l'entrevista.